An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie. Dës Lescht an der Kantin vum Centre de Langue, freet mäin ale Kolleg mech, So Jean-Marie, wou kriss du dann deng Motivatioun hier? Ma dat ass eng gutt Fro, wou ech meng Motivatioun kréien. Zu eppes freet ee sech jo och net all Dag. Sou richteg hat ech mer dat och nach net iwwerluecht. Ech mengen normalerweis huet ee mat 37 seng Aarbecht, déi engem Spaass mécht, oder net? Et huet ee vläicht eng Famill an een, zwee Kanner. An normalerweis muss ee kucken, datt een iwwer d'Ronne kënnt, finanziell gesinn. Domat ass ee jo awer allerlängst net zefridden. Wat ech u mengem Kolleeg, dem Chrëscht, esou gutt fannen, ass dat hei. Viru Joren huet hie sech fir d'Stroossekanner vu São Paulo agesat. Hie wollt hinnen hëllefen. An dat huet en och gemaach. an dat huet him selwer och vill Satisfaktioun bruecht. Ëmmer erëm kënnt et nees vir, dass ech nei Saachen entdecken, e flotte Saz liesen, eppes wat mech inspiréiert. Et ass oft dat wat mech motivéiert. Natierlech och mäi Bouf, hie kritt der elo 10. Kanner sinn ëmmer nees faszinéierend. Vun hinne kann ee vill léieren. Mir kenne jo d'Spréchwuert, Mat fale léieren d'Kanner goen. An do mengen ech, solle mer roueg Kanner bleiwen, well mir wësse jo, dass een, deen näischt mécht, och näischt brécht. Mee bei eis Erwuessener soll jo alles perfekt sinn. Mat deem Drang no Perfektioun erreeche mer net vill. Den Trick ass, fir vill Ideeën ze hunn an déi schlecht ewech ze geheien. A sou richteg zefridden sinn ech am Fong net. Schlecht ass dat net onbedingt, soulaang ee positiv ass a versicht den nächsten Dag vläicht eppes besser ze maachen, eppes anescht ze maachen wéi den Dag virdrun. Dat erëm setzt viraus, dass een iergendwann am Dag eng Kéier iwwer dat nodenkt, wat een dagsiwwer alles gemaach huet. zum Beispill, an do hunn ech awer direkt geflucht, wéi dee mer d'Virfahrt geholl huet, oder an där Situatioun hat ech iwwerhaapt keng Gedold. Et ass nämlech vill méi einfach, sech all Dag e bëssen ze verbesseren, wéi op eemol wëllen alles an enger Kéier ze maachen. Mee wéi oft kënnt et mer vir, dass eng Woch vergaang ass, ruckzuck, einfach esou, ouni iergendwann eng Kéier nogeduecht ze hunn, wat ech eigentlech gemaach hunn. Einfach e puer Minutten am Dag fanne fir d'Rou ze genéissen, ofzeschalten, e bëssen ze meditéieren, dat ass flott. Jo, an da fänken ech gäer un mech mat aneren ze vergläichen. Ech froe mech, wat hunn ech da schonn alles mat menge 37 Joer ëmgerappt? ass et derwäert driwwer ze schwätzen. An dann denken ech, Mä lues Jean-Marie, du kanns dech jo guer net mat anere vergläichen. Et ass jo keen d'selwecht wéi deen aneren. Et huet jo net jiddereen déi selwecht Fäegkeeten a Méiglechkeeten. Jo, a sou geet et mer mat ville Saachen. Meng Repèrë kréien ech meeschtens aus de Bahá'í Schrëften. D'Bahá'í Relioun gëtt mer en Halt. Ech weess, dass vill Leit soen, Ech brauch keng Relioun, déi mer seet, wat richteg a falsch ass. Ok, ech hu jo ëmmer nach mäi fräie Wëllen, mee vun iergendwou kréien ech ëmmer meng Informatiounen, vun doheem, wat ech an der Zeitung liesen, wat ech um Radio héieren, wat ech um Fernseh gesinn, wat meng Frënn mer zielen. Alles dat dréit derzou bäi, wéi ech iwwer eppes denken. De Bahá'í Modell ass bis elo dat bescht wat ech fonnt hunn. Sechs bis siwe Millioune Leit sinn zur Zäit am Gaang weltwäit dëse Modell ze probéieren. Et gëtt kee Mënsch op der Welt dee perfekt ass, awer et ginn ëmmer méi Mënschen déi e bessert Liewen ustriewen. E bessert Liewen fir sech selwer an e bessert Liewen fir déi deenen et net esou gutt geet. Mäi Kolleg de Chrëscht, deen de Stroossekanner zu São Paulo hëlleft, ass kee Bahá'í, mee mir ginn awer ganz gutt eens mateneen. Ech brauch nun eemol eng Visioun vun enger besserer Welt, eng Welt, an där mir a Fridde matenee liewe kënnen. An de Bahá'í Schrëften fannen ech eng Onmass vun Ureegunge fir mäin deeglegt Liewen, praktesch Ureegungen, déi ech direkt kann ëmsetzen. D'Bahá'í Schrëfte soen eis, D'Wuert Gottes ass wéi eng Luucht, an hiert Liicht ass dëse Saz, Dir sidd all d'Friichte vun engem Bam an d'Blieder vun engem Aascht. Fuert mateneen an déiwer Léift, an Eenegkeet, Frëndschaft a Verbonnenheet. Hien, d'Sonn vun der Wourecht, bezeit, Sou staark ass d'Liicht vun der Eenheet, datt si déi ganz Äerd erliichte kann. D'Redaktioun vun Zeit für Geist, eng Zeitung, déi Ideeën a Virschléi fir eng besser Welt vermëttelt, invitéiert den Donneschdeg, den 22 Juni op en Diskussiounsowend mam Dokter Nazzareno Gottardi. Physiker an Nuklearinspekter bei der Europäescher Gemeinschaft, iwwer d'Éierlechkeet vun de Wëssenschaftler. An dat am Bahá'í Zenter 17 Allée Léopold Goebel an der Stad. Fir méi Infoe iwwer dësen Owend telefonéiert dem 44 22 20. Dës Rubrik gouf ech jëmmer offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í,